Inicijativa Radno i ravnopravno i udruga Pariter provela je akciju Znate li što su nam rekli, koja je cilj osvijestiti javnost o prisutnosti seksizma, nezakonitim postupanj, postupanjem poslodavca i rodnoj diskriminaciji s kojom se žene susreću na tržištu rada. Građanke i građani mogli su na Korzu besplatno izrađivati majce, torbe i beđeve s natpisima koji ukazuju na diskriminaciju u sferi rada. Kako je došlo do akcije i kakav bi bio odaziv, rekla nam je Tihana Naglić iz Paritera. Mi smo svjesne tog problema, ali koliko god bile svjesne, uvijek se iznenadimo novom porukom koju dobimo jer stvarno ima komentara od kojih se sledite. Znači prikupljali smo e, preko Facebooka i e-maila e, poruke žena koje su nam slale u situacije u kojima su se našle komentari poslodavaca, kolega i zbilja ima strašnih komentara. Akcija je u vrlo kratkom roku skupila vrlo velik broj poruka i žena i velik broj građana i građanki se uključio u praćenje ove akcije, tako da mislim da to pokazuje da je problem na kojem se treba raditi. Algebra je predstavila novi plan rada, ideju integracije obrazovnih programa. Nov projekt Algebrine uprave rebrandizacija je ove visoke škole. Inter intenzivnim radom na projektu konačno je osmišljen princip koji je dosad odvojene edukativne programe ujedinio u jedan cjeloviti projekt. Do 2020. godine Algebra će nastojati usvojiti i status veleučilišta te iskoristiti svoje znanje da bi privukla što veći broj stranih studenata. Podsjećamo, Visoka škola Algebra proglašena je najboljim sustavno visokog obrazovanja u Hrvatskoj, a unutar 20 godina od osnutka osvojila je mnoge nagrade i priznanja. Erasmus Plus projekt pod nazivom Jačanje otpornosti djece kroz obrazovanje učitelja biti će predstavljeno u ponedjeljak 27.11. na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Tom prilikom započinje i šestodnevna intenzivna poslijediplomska edukacija, planiranje, implementacija i evaluacija programa prevencije i jačanja otpornosti za 20 stručnjaka koji rade s djecom i mladima u području promocije otpornosti, prevencije i mentalnog zdravlja. Edukacija u postupku akreditacije pri sveučilištu u Rijeci kao program cjeloživotnog učenja. Predstavljanje monografije Jazz Time Rijeka odvit će se sutra u atriju Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku s početkom u 19.30 sati. Jazz Time Rijeka traje 25 godina i važan je dio riječke kulture, a u sklopu ovog festivala tijekom godina su nastupali glazbenici svjetske klase i najbolji hrvatski džazisti. Sutra nas očekuje sunčano uz naoblaku, razmjerno vjetrovito te i dalje iznad prosječno toplo, Moguća kiša. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna između 11 i 16 stupnjeva Celzijusa. Vijesti uredila Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.